Birinci bölüm ve ikinci bölümü aldıktan sonra inşallah şimdi üçüncü bölüme geldik. Bu bölümde şirkin çeşitlerini ikinci bölümde zikretmiştik ama süre yetmediğinden dolayı inşallah kaldığımız yerden burada devam edeceğiz inşallah. Burada müellif rahimullah şirkin çeşitlerini zikrederken diyor ki şirkin çeşitleri diyor büyük şirk ve küçük şirktir diyor. Büyük şirk şeriat okuyucunun mutlak olarak zikrettiği ve insanın dininden çıkması anlamına içeren her türlü şirktir. Küçük şirk ise şeriatın şeriatın <clears throat> şeriatın şirk niteliği kullandığı kavli ya da fiili olan fakat bununla birlikte dinden çıkarıcı özellikle olmayan her türlü ameldir. İnsanın küçüğüyle, büyüğüyle şirkin her türlüsünde kaçırması gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle Nisa suresinde اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرِكَ bihi buyuruyor. Doğrusu Allah kendisine hiç şirk koşulmasına asla mağfiret etmez buyurdu Allah Azze ve Celle. İlim ehlinden bazıları buradaki tehdidin küçük de olsa bütün şirk türlerinin kapsadığını söylemiştir. فَاِذَا قِيلَ لَكَ bel usulü thelâfe şayet sana sorulunca bu üç temel esas nelerdir? Müellif rahimahullah sözlerine burada devam ederken diyor ki وَاِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْاُسُولُ الثَّلَاثَ Şayet sana sorulduğu zaman bu üç temel esas nelerdir? اَلَّتِي يَجِبُ عَلَى الْاِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا İnsanın bilmekle yükümlü olduğu bu, bu üç esas nelerdir diye sana sorulduğu zaman fakul de ki marifetül abdi rabbi kulun Rabbini tanıması ve dinuhu ondan sonra dinini ve ondan sonra ve nebiyyuhu Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bilmesidir. Sana insanın bilmekle yükümlü olduğu üç esas işte nelerdir sana sorulduğu zaman de ki işte kişi Rabbini bilmesi, dinini bilmesi ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bilmesidir. Esas olarak tercüme edilen usul kelimesi asl kelimesinin çoğuludur. Bu da üzerine başka şeylerin bina edildiği şey demektir. Duvarın aslı esası temeli de buradan gelmektedir. Dalların kendisinden ayrıldığı ağacın gövdesine de asıl denilir. Nitekim Allah Azze ve Celle ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها وفرع وفرعها في السماء Allah'ın hoş bir sözü nasıl misallendirdiğini görmez misin? O aslı kökü gövdesi sabit ve dalları semada olan güzel bir ağaç gibidir. Buyurdu Allah Azze ve Celle. Ve burada Musannif Rahimullah'ın işaret olduğu, bulunduğu üç temel esas insana kabirde sorulacak şu esaslardan biridir. Rabbin kim? Dinin ne? Ve Resulün kimdir? diye sorulacak. Müellif Rahimullah'ın denilince diyerek bu hususları dile getirmesi insanın bunlara dikkat etmesi içindir. Çünkü bunlar gerçekten büyük meseleler ve oldukça önemli esaslardır. Bundan dolayı insanın bilmekle yükümlü olduğu üç temel esas denilmiştir. Çünkü kişi kabre gömülürken arkadaşları onu bırakıp gittiklerinde iki meleğin kendisine soracağı sorular bunlardır. Men rabbuk, ma dinuk, ma nebiyyuk. Ve iki melek gelip kabrinde onu oturttururlar. Bazı hadis inkarcıları bu kabir azabının olduğu ve kabirin kabirde azap olmayacağını inkar ediyorlar. Oysa hadislerde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem apacık bir şekilde bunu dile getiriyor. Hatta birisi bana dedi ki ehli sünnet inancına sahip yakından tanıdığım bir kişi sırat-ı müstakim, sırat müstakim dahil diye yoktur diyor. Kur'an'da geçmiyor diyor. Sırat-ı müstakime inanmayan şahıslar vardır. Ve kendisini ehli sünnetten sayan şahıslar diye kendini gösteriyor. Rabbim bu tür insanların şerrinden korusun bizleri. Ve burada iki melek gelip kabrinden onu oturturlar ve ona Rabbin kim dinin ne ve Resulün kimdir diye sorurlar. Mümin, Rabbim, Allah, dinim, İslam ve Resulüm Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir cevabını verir. Şüphesiz bulunan yahut münafık olan ona soru sorulduğu zaman Rabbin kim denildiği zaman hı hı bilemiyorum ben insanların bir şeyler söylediğini duydum ben de onu söyledim der. Allah'ı bilmenin bazı yolları vardır. Bu yollardan biri Allah Azze ve Celle'nin yarattıkları üzerinde düşünmek ve inceleyerek fikrini yormaktır. Bu hem Yüce Allah'ı bilmeye hem de onun egemenliğin azimetini kudretinin ve hikmetinin hükümlüğünü, rahmetinin kuşatı, e, kuş, e, e, kuşatıcılığını bilmeye götürür. Nitekim Allah Azze ve Celle اَوَلَمْ يَنْظُرُوا ف۪ي مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ Göklerin ve yerin hükümdarlığına ve Allah'ın yarattığı herhangi bir şeye bakmazlar mı? Başka ayette اِنَّمَا أعذكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفراد ثم تفكرون تتفكرون siz de bir tek öğüt vereceğim. İkişer ikişer teker teker Allah'a yönelin ve düşünün buyurdu. Başka ayette Allah Azze ve Celle إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل واختلاف الليل والنهار لآيات لآيات لأولي الألباب Muhakkak göklerin ve yerin yaratışlarında gece ile gündüzün değişip durmasında elbette akıl sahipleri için deliller vardır buyurdu Allah Azze ve Celle. إن في halqi inne fi ihtilafil leyli ven nehar وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون Yunus suresinde ise gece ve gündüzün değişip durmasında Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerden sakınacak bir topluluk için şüphesiz nice ayetler, belgeler vardır. Başka ayette Allah Azze ve Celle Bakara suresinde إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ۖ وما أنزل الله من السماء من ماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابات وتصريف الرياح والسحاب وتصريف الرياح والسحاب مسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون Şüphesiz ki şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında gece ile gündüzün birbiri peşinde gelmesinde insanlara fayda veren şeylerin yükümlü olarak denizde yüzüp giden gemilerde Allah'ın gökten indirip de ölü haldeki toprağı canlandırdığı suda yeryüzünde her çeşit canlıyı yaymasında rüzgarları ve yer, ve yer ile gök arasında emri hazır bekleyen bulutları yönlendirmesinde düşünen bir topluluk için birçok deliller vardır. Bu Allah Azze ve Celle'nin örnek vermiş olduğu ayetlerdir ki insanoğlu düşenisin düşünmesi için, akıl erdirmesi içindir. Ve burada kulun Rabbinin bilmesini yollarından biri de onun şer'i ayetleri üzerinde düşünmektir. Bu ayetler Resullerin salatü selam olsun onların üzerine getirmiş oldukları vahidir. Kolum bu ilahi ayetlerdeki <clears throat> insanların dünya ve ahiretteki hayatların ancak kendileriyle ayakta durabileceği pek büyük müna, e, menfaatlar ve faydalar üzerinde düşünür. Bunlar üzerinde dikkatle düşünür ve taşındıkları ilim ve hikmeti tefekkür ederlerse kulların maslahatlarıyla ne kadar uyumlu olduklarını görür. Böylelikle kul Rabbini şu buyruğunda dile getirdiği gibi bilirmiş. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا Hala Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o Allah'ın Allah'tan başkasından olsaydı elbette içinde birbirini tutmaya birçok şey bulurlardı buyurdu Allah Azze ve Celle. Ve burada Allah'ı bilmenin yollarından biri de Yüce Allah'ın müminin kalbine yerleştirdiği onu bilmeyi sağlayacak şeylerdir. Mesela bu yola kişi adete gözüyle görül, e, görülcesine Rabbini bilir ve tanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail iken Cibrail kendisine ihsanın ne olduğunu sorunca aleyhissalatü vesselam bu soruya karşılık şöyle bir cevap verdi. En ta'budallaha ke enneke terahu fe illem tekun terahu fe ennehu yarak. Allah'ı görüyorcasına göre ona ibadet et, ibadet etmendir. Şayet sen onu görmüyor isen o seni mutlaka görüyordur buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ve burada bilmesi gereken bilmesi gereken ikinci temel esas ikinci temel esas gereğince amel etmekle mükellef olduğu dini bilmektir. Yani İslam dini bilmektir. Bu bilgi hikmet, rahmet, insanların maslahatlarına ve fesada götüren şeylerin bertaraf edilmesine dair hususları içerir. Kitap ve sünnete dayalı bir şekilde bu din üzerinde hakkıyla düşünen kimse onun hak din olduğunu ve insanların maslahatlarının ancak onunla sağlayabileceğini anlar. İslam'ı Müslümanların Müslümanların günümüzdeki durumuna kıyaslamak gerekir ise gerekir. Çünkü Müslümanlar birçok bakımından kusurludur. Günümüzdeki duruma e, kıyaslamak gerekir. Çünkü burada Müslümanlar birçok bakımından kusurludur. Çünkü büyük yasaklar işlemektedirler. Hatta bazı İslam topluluklarında Müslümanlar arasında yaşamak İslami olmayan bir atmosferde yaşamak gibidir. Yüce Allah hamdolsun ki İslam dini daha önce gelmiş bütün dinlerin içerdiği maslahatları tümüyle kuşatmaktadır. Onlardan farklı olarak her zaman, her mekan ve her toplum için alışverişli olmak gibi bir özelliği de vardır. Onun her zaman, her mekan ve her topluma alışverişli olmasının anlamı şudur. Yani bu dine sarılmak herhangi zaman ve mekanda olursa olsun hiçbir toplumun hiçbir maslahatıyla çatışmaz. Aksine toplumun düzenlenmesi ve ona bağlıdır. Elbette bunun anlamı dinin her zaman, her mekan ve her topluma boyun eğmesi ve onlar tarafından şekillendirmesi değildir. İslam dini salih olan her ameli emreder. Kötü olan bir işi yasaklar. O erdemli her türlü ahlakı emrettiği gibi bayağı her türlü huyu da yasaklar. Ve burada üçüncü temel esas insanın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bilip tanımasıdır. Bu da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını inceleyecek, onun ibadetini, ahlakını, Yüce Allah'a davetini ve Allah yolunda cihadın ne hayatının diğer yönlerini öğrenmekle mümkün olur. Bu sebeple peygamberini, Resulünü daha çok tanımak, onu imanını daha çok pekiştirmek isteyen her insanın elinden geldiğince savaş ve barış hallerindeki uygulamalarını zorluk, sıkıntı ve bolluktaki yaş, yaşayışını, yaşayışını kısaca onun bütün hallerini incelemesi ve okuması gerekir. Allah Azze ve Celle'den bizleri zahirleri ve batınları itibariyle yüce, yüce Resulüne uyandıran kılmasını ve bu hal üzere canımızı almasını niyaz ederiz. Elbette bu duayı gerçekleştirecek olan ve bunu gerçekleştirmeye de kadir olan Allah Azze ve Celle'dir. Ve burada müellif rahimullah'ın kitabına devam ederken diyor ki ve izâ qîle leke ve izâ qîle leke men rabbuk fekul rabbiyallah şayet sana Rabbin kim denildiği zaman de ki Rabbim Allah'tır. Ellezî rabbani ve rabbe cemî'el âlemîn beni ve bütün alemleri terbiye eden kendisidir. Neyle? ile? bini'amihi onun nimetleriyle ve huvel ma'budi leyse li ma'budun siva o benim ibadet ettiğim benim beni yaratan o be, benim hak ilah ondan başka hak, hak ilah tanımadığım tek ilah odur ma'budum benim Rabbimdir la ma'budun siva ondan başka ibadete layık olan yoktur ve delilu kavlihi teala bunun delili ise Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin, alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. El Fatiha. Fatiha suresi. Ve kullun min sivallahi alemun ve ana vahidun min zalike el alem. Diyor ki <clears throat> Allah'ın dışındaki her varlık alemdir. Ben de o alemden biriyim. Burada İbn-i Ütheymin bunları şerh ederken Rabbin kimdir? Yani seni yaratan, bakıp gözeten, ihtiyaçlarını karşılayan ve rızıklandıran kimdir sorusu sorulduğu zaman terbiye terbiye edilenin olduğunu ulaşmasını sağlayan her türlü gözetim, bakım ve kollamadır diyor. Rahimullah. Ve burada müellifin sözleri Rabb lafzının terbiyeden aldığını işaret etmektedir. Çünkü şöyle demektedir. Beni ve bütün alemleri terbiye edip yetiştirendir. Buna göre bütün alemleri nimetleriyle terbiye eden yaratılış maksatlarına göre yaratılış maksatlarına göre onları hazırlayan rızkı ile ihtiyaçlarını karşılayan Allah'tır. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam ile Firavun arasındaki konuşmaları aktararak şöyle buyurmaktadır. قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى Firavun dedi ki sizin Rabbiniz kimdir ey Musa? <coughs> Musa aleyhisselam Rabbimiz her şeye hikmetini verip sonra yolunu gösterendir dedi. O halde alemdeki her varlığı nimetleriyle terbiye eden kimdir? Allahu Azze ve Celle'dir. Ve burada Yüce Allah'ın kullarının üzerindeki nimetleri öylesine çoktur ki bunları saymakla imkansızdır. Çünkü Allahu Azze ve Celle ve in teuddu ni'metallahi la tuhsuha. Eğer Allah'ın nimetini sağlayacak, sayacak olursanız saymakla bitiremezsiniz buyurdu. O halde bizi yaratan, çeşitli özelliklerde donatan ve ihtiyaçlarımızı karşılayan ve rızıklandıran yalnız Allah'tır. Bundan dolayı o tek başına ibadete layık, layık olandır. Daha sonra müellif rahimullah şöyle demektedir. O benim mabudumdur benim ondan başka mabudum yoktur. Yani benim ibadet ettiğim, boyun eğerek sevgiyle tazim ettiğim ve önünde alçaldığım yalnız Rabbul Alemin'dir. O'dur. Başka Allah, başka yaratıcı, hak ilah yoktur. Ve bana emrettiklerini yapar, yasakladıklarını terk ederim. Yüce Allah Celle Celaluhu'nun başka kendisine ibadet ettiğim hiçbir kimse yoktur. Bütün batıl ilahları reddediyorum. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor e, Enbiya suresinin 25. ayetinde. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون Senden önce gönderdiğimiz her bir peygambere de mutlaka şunu vahyettik. Benden başka ilah yoktur. O halde yalnız bana ibadet edin. Başka ayette وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة Halbuki dini, ibadeti, onu has kılan hanifler olarak Allah'a ibadet etmekten, namazı ikame etmekten ve zekatı vermekten başkası ile emrolunmadılar. İşte budur dost doğru din. Ve müellif rahimullah Allah Subhanahu ve Taala'nın bütün yaratmışlarının terbiye edici olduğuna onun şu buyruğunu delil göstermiştir. Bütün övgüler alemin Rabbi Allah'a aittir. Yani kemal, celal ve azamat vasıflarına sahip olan yalnız Rabbul Alemin'dir. Alemlerin Rabbi nimet, nimetleriyle onları terbiye eden, onları yaratan, onları yoktan var eden, onların mutlak egemin, egemeni olan ve dilediği şekilde onların işlerini çekip çeviren demektir. Yüce Allah'ın dışındaki her şey alemdir. Onun dışındaki varlıklara alem denilmesinin sebebi kendisinin yaratana, maliklerine, işlerini çekip çevirene alamet olduklarından dolayıdır. Her bir şey Allah Subhanahu ve Teala bir ve tek olduğuna olduğuna bir delili vardır. Bu sorulara cevap veren ben bu da bu da bu alemden bir kişiyim. O Rabbim benim Rabbim olduğuna göre bir ve tek olarak yalnız ona ibadet etmek benim görevimdir. Ve burada müellif rahimullah devam ederken ve izâ qîleke bime arafte rabbek şayet sana sorulduğu zaman senin Rabbini yoktan var ona ibadet ettiğin Rabbin neyle onu bildin? Bime arafte rabbek fekul bi ayatihi de ki onun ayetleriyle ve, muhlu, ve mahlukatihi ve yaratmış olduğu mahlukatlarıyla insan olabilir, cin olabilir, ağaç olabilir, taş olabilir. Yeryüzünde Allahu Azze ve Celle ne, yarat, ne yaratmışsa ve bi mahlukatihi onlarladır. Onlarla Rabbimi tanı, tanıdım. Ve semavatü seb' ve yedi semasıyla ve aradun aynı zamanda yeryüzüyle. Ve seb' yer, yeryüzünün yedi katı. Ve men fihin ve onların içerisinde ne varsa ve ma beynehum ve aralarında ne varsa etrafında ne varsa ve delilu kavlihi teala ve min ayatihi leylu ve nehar ve şemsi vel kamer la tescidu lişşemsi vel kamer vescidu lillahi lezî halakahun diyor ki tabii ki bu ayetleri bitirelim وَاسْجِدُوا لِلّٰهِ الَّذ۪ي خَلَقَهُنْ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ buyurdu Allah Azze ve Celle. Sa tabii ki ayette evet Gece ve gündüz genç e, güneş ve ay onun ayetlerindendir. Yedi gök, yedi yer onların içindekiler ve aralarındakiler de onun yarattıklarındandır. Ve bunun delili ise Allah Azze ve Celle ayette geçtiği gibi bunları ele aldık.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 Sonra da arşa istiva etti. Geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter. Güneş, ay ve yıldızlar hep emrine boyun eğmiştir. İyi bilin ki yaratma da emretme de yalnız O'nundur. Alemlerin Rabbi Allah ne büyüktür ne yücedir. Ve burada İbn-i Uteymir Rahimullah bunları şerh ederken, açıklarken, tevil yaparken diyor ki yani sana Allahu Azze ve Celle'yi herhangi yola bildin diye sorulursa hangi yolla Allah'ı neyle bildin, hangi yolla bildin diye sorulursa onun ayetleriyle ve yarattıklarıyla bildim diye cevap ver. El ayet ey ayetler, deliller, belgeler kelimesi ayet kelimesinin çoğuludur. Ayet bir şeye delalet eden ve onu açıklayan alamet demektir. Yüce Allah'ın ayetleri kevni ayetleri ve şer'i ayetler olmak üzere iki türlüdür. Bu kevni ayetler bütün yaratılmış yaratılmışlardır. Şer'i ayetleri ise Allah'ın Resullerine indirdiği vahidir. Buna göre müellif rahimullah'ın ayetleriyle ve yarattıklarıyla sözü eğer buradaki ayetleri kevni ve şer'i ayetler olarak açıklayacak olursak özel anlamı engel olan atfedilmesi kabilindendir. Eğer ayetleri şer'i ayetler diye açıklayacak takdirinde e, birbirinden farklı şeylerin birbirinden atfedilmesini e, kabilendendir. E burada durum ne olursa olsun Allahu Azze ve Celle'nin kendi ayetleriyle yani muazzam büyüklükteki mahlukatı ve onlardaki harikalda sanatı ve en ileri derecedeki dere, derecedeki hikmetleriyle bilinir. Allah Azze ve Celle şer'i ayetleriyle bilinip tanılır. Çünkü bu ayetler adalet, maslahat ve zararları önleme gibi hususları içerir. Bir şairin dediği gibi her şeyde vardır ona bir ayet, bir olduğunu eder delalet. Daha sonra müellif rahimullah şöyle demektedir. Gece ve gündüz güneş ve ay onun ayetlerindendir. Yedi gök, yedi yer onların içindekiler ve aralarındakiler de onun yarattıklarındandır. Bütün bu yaratılmışlar Allah'ın kudretinin, hikmetinin ve rahmetinin kemaline delalet eden birer ayettir. Demek ki burada güneş Allah'ın ayetlerinden biridir. Çünkü Allah'ın yarattığı ondan itibaren kainatın boz, e, kainatın bozulmasına izin vereceği vakte kadar son derece düzenli ve harikulade bir şekilde yol almaktadır. O yüce Allah'ın Celle Celaluhu'nun şu buyruğunda belirttiği gibi belli bir karar yerine olduğunu doğru göstermektedir. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَز۪يزِ الْعَلِيمِ Güneş kendisi için belirlemiş bir karar yerine doğru akıp gider. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ve burada güneş hacmiyle ve etkileriyle Allah'ın ayetlerindendir dedik. Güneşin hacmi oldukça büyüktür. Etkilerine gelince ondan İnsan bedeninin, ağaçlarının, ırmaklarının, denizlerin ve başka pek çok varlığın elde ettiği birçok fayda vardır. Biz güneşi şu pek büyük ayeti düşündüğümüzde bizimle onun arasındaki mesafeyi ve buna rağmen sıcaklığını ve ısısını hissettiğimizi görürüz. Yine onun meydana getirdiği ve insanların ekonomik açıdan çokça tasarrufta bulunmalarını sağlamak pek büyük aydınlığının düşündüğümüzü ve insanların gündüz hiçbir aydınlatma aracına ihtiyaç duymadıklarını ve şuna bir değinmek istiyorum. Bütün dünya gelsin. Bütün dünya çapında ne kadar devlet olursa olsun, ne kadar yaratılmış mahlukat olsun, yeryüzünde ne kadar insanlar ve cinler varsa onların biriktirmiş oldukları enerji, ışık ve aydınlatma Allah'ın aydınlatmasına mukabil gelmeyecektir. Allah Azze ve Celle burada meydan okuyor. Evet. Yine onun meydana getirdiği ve insanların ekonomik açıdan dediğimiz çokça tasarrufta bulunmalarına sağlayan pek büyük aydınlığını düşündüğümüzde insanların gündüz hiçbir aydınlatma aracına ihtiyaç duymaklarına du duymadıklarını görürüz. Bu pek büyük menfaatı sebebiyle de insanlar çokça ekonomik kazanç elde etmektedir. İşte bunlar bizim bizim ekonomik kazanç elde etmedikler et, etmektedirler. İşte bunlar bizim ekonomik pek e, pek azını idrak edemediğimiz ayetler arasındadır. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعَرْجُونِ الْقَدِيمِ Aya da yani şekilde Yüce Allah ayetlerindendir. Ve Yüce Allah ay ile ilgili وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعَرْجُونِ الْقَدِيمِ diyor. Ay da yine hakeza. Önceki önceleri pek çok ortaya çıkar. Sonra yavaş yavaş büyür. Nihayet tamamlanır. Sonra tekrar eksilmeye koyulur. Bu yönüyle de tıpkı insana benzemektedir. Çünkü insan önce zayıf olarak yaratılır. Daha sonra aşama aşama güç elde eder durur. Ve sonra da tekrar zayıflık dönemine geri döner. Yapıp edenlerin en güzeli Allah'ın şanı ne büyüktür. Gerçekten şöyle bir düşünecek olursa bizim yakmış olduğumuz enerji bir baktığımız zaman ve Allah'ın şu güneşin bize aydınlattığını gördüğümüz zaman gerçekten baş döndürücü bir şeydir. Ya Rab ne kadar büyüksün. Ondan sonra müellif rahimullah gece ile gündüzün güneş ile ayın Yüce Allah'ın birer ayeti olduğunun delilini söz konusu etmiştir. Ve bunun delili ise Allah Azze ve Celle bunu şöyle zikrediyor. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ Gece ve gündüz güneş ve ay da onun ayetlerindendir. Fussilet suresi 37. ayet. Başka ayette İnne rabbukumullahu lezî halakas semâvâti vel ard fî sitteti eyyâm. Sizin Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Burada Allah Azze ve Celle. Ve burada gece ve gündüz delalet ettiği hususa yani Allah'ın büyüklüğüne, birliğine, ilminin ve hikmetinin kemaline dair apaçık birer alamettir. Hem bizzat kendileri hem de değişip durumları birer ayettir. Yüce Allah'ın onlardan yerleştirdiği kulların maslahatlarını ve durumlarının değişmesi gibi hususlar da birer ayettir. Güneş ve ay da hem zatları hem hem hareketleri hem düzenlikleri hem de bunun e, e, sonucu da gerçekleşen kulların menfaatleri ve onlara gelebilecek zarar, e, zararların önlemesi itibariyle birer ayettir. Ayetin devamında Yüce Allah kullarına güneşe ya da aya secde etme, etmelerini yasaklamaktadır. Onların kendi kanaatlarına göre istedikleri kadar büyük olsunlar değişmez. İkisi de yaratılmış birer varlık olduğundan dolayı ibadete layık değildirler. İbadete layık ve hak sahibi olan sadece onları yaratan Allahu Azze ve Celle'dir. İnne rabbakumul lezî halakas semâvâti vel ard fî sitteti eyyâm ayetini okuduktan sonra diyor ki Allah Azze ve Celle Rabbiniz sizin Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Ve burada İbn-i Üthemin bunu şerh ederken Allah bütün mahlukatı altı günde yaratmıştır dileseydi diyor bunların bir anda yaratabilirdi. Diyor ki i̇bn Rahimullah, Yüce Allah bütün mahlukatı altı günde yaratmıştır. Ama dileseydi Allah Azze ve Celle bunları bir anda kun diye verirdi. Yani bir anda yaratabilirdi. Ancak o hikmetinin gerektirdiği şekilde sebepler ile sonuçlar arasında belli bir bak takdir buyurmuştur. İkincisi ise İbn-i Utemin Rahimullah bunları altıya sıralamış. Birincisi Allah Azze ve Celle dileseydi bunları kun o kef ile nun arasındaki sözü ol diye olu veriyordu. Bu bir. İkincisi o arşı istiva etmiştir sözü. Yani celal ve azimetine yakışan özel bir ulu ile arşın üzerine yükselmiştir demek. Bu ise mutlak egemenliğin ve malik oluşunun kemalini göstermektedir. Üçüncüsü ise Yüce Allah geceyi gündüze bürür. Yani geceyi gündüzü örter. Gece tıpkı güneşin ışığı üzerine indirilen ve onun örten bir perde gibidir. Dört, Yüce Allah güneşi, ayı ve yıldızları emrine amade kılmıştır. O kullarının maslahatlarına olmak üzere bu varlıklara dilediği emirleri verir. 5. Hükümranlığın eksikliğinden ve egemenliğinin kapsallığından dolayı yaratmak ve emret ve emretmek başkasının değil yalnızca onundur diyor. Ve burada müellif rahimullah yani bu kitabın sahibi Muhammed İbn Abdülvahhab rahmetullahi aleyhi diyor ki وَالرَّبُّ هُوَ الْمَعْبُودِ Rab ibadet edilenin ta kendisidir diyor. وَالدَّلِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى يَا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Ey insanlar! Sizi de sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet edin ki takvaya erisiniz. O Rabbiniz ki yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Ve gökten bir su, su indirip Onunla sizin için rızık olarak meyveler çıkardı. Artık bunun bile bile Allah'a şirk koşmayın. Ve kâle İbn-i Kethir rahimullah İbn-i Kethir rahimullah dedi ki El-Hâliku lihâzihil eşyâ huvel müstehakkul ibadete İbadete layık olan kim ise bu eşya bu iş bu eşyaları bu kevni bu insanları yaratan kim ise ibadete layık ve müstahak olan kendisinin ta kendisidir.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 Sonra da arşa istiva etti. Geceyi durmadan onu kovalayan gündüze bürüyüp örter. güneş, ay ve yıldızlar emrine boyun e, emrine boyun eğmiştir. İyi bilin ki yaratma da emretme de yalnız onundur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir ne büyüktür buyurdu Allahu Azze ve Celle. Ve buradaki maksat kendisine ibadet olunan herkesin Rab olduğu şeklinde değildir. Allah'tan başka ibadet, Allah'tan başka ibadet olunan ilahlar ile onlara ibadet edilenlerin Allah'tan başka Rab edindikleri varlıklar aslında Rab değildirler. Çünkü Rab yaratan her şeye mutlak malik olan bütün işleri idare edendir. Çekip çevirendir, yönlendirendir. Bunları düzene koyandır. Rab bu şekildedir. Kudret sahibidir. Bütün kainatı yoktan var edendir. Çekip çevirendir. Burada müellif rahimullah daha sonra Rabb kim ise ibadete layık olan odur gerçeğine dair Bakara suresinin 21. ve 22. ayeti kerimlerinde delil göstermektedir. Bu ayetlerdeki nida Adem oğulları olan bütün insanlar yöneliktir. Yüce Allah onlara hiçbir şeyi ortak koşmadan yalnızca kendisine isabet ibadet etmelerini emretmekte ve, imka, ortaksız olarak bir ve tek olan yaratıcı kendisi olduğu için ibadet edilmeye de tek başına kendisinin hak sahibi olduğunu açıklamaktadır. Müellif Rahimullah burada delil, delil olarak gösterdiği ayetteki sizde sizden öncekileri de yaratan buyruğu daha önceki emrin amelde sonraki emrin sebebi açıklayan bir sıfat durumundadır. Yani ona ibadet edin çünkü sizi yaratan Rabbiniz odur. Yaratan Rab o olduğundan ötürü siz ona ibadet etmeniz gerekir. Bundan dolayı şöyle diyoruz. Yüce Allah'ın rububiyetini kabul eden herkesin yalnızca ona ibadet etmesi gerekir. Aksi takdirde o kişi çelişkiye düşmüş olur. Ve burada yine bu ayette ona ibadet ederek takvanın elde edileceği bildirmiştir. Takva Allah'ın emirlerine uymak, yasaklarından kaçmak suretiyle Allah'ın azabına karşı koruyucu sebepler edilmektedir. Yine ayet-i kerimde belirtildiği göre Yüce Allah yeryüzünü bizim için herhangi bir zorluk ve yorgunluksuz konusu olmaksızın tıpkı insanın yatağında uyuması gibi fayda bileneceğimiz şekilde yaratmıştır. Gök de üzerinde tıpkı bir bina gibidir. Çünkü bina yukarıda yapılan demektir. Bu yönüyle sema yeryüzündekilerin binasıdır. Ve orası Yüce Allah'ın Celle Celaluhu'nun buyruğunun belirttiği bu kurumu altında bulunan bir tavırdır Buyurduğu gibi وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقَفًا محفوظا وهم عن آياتها mu'ridun Allah Celle Celaluhu ayette geçtiği ve buyurduğu gibi gökyüzünü kurumuş bir tavan yaptık. Onlar ise onun ayetlerinden yüz çevirirler. Buyurdu Allah Azze ve Celle. Ve Yüce Allah semadan yani yukarıdaki bulutlardan bizim için tertemiz bir su indirmiştir. O sudan içer ve su vasıtası ile hayvanlarımızı sularız. Buyurdu Allah Azze ve Celle Bakara suresinin Nahl suresinin 10. ayeti. Bütün bunlar bize bir rızık olmak üzere verilmiş bağışlardır. Başka ayette ise meta'an lekum ve li en'amikum Size de hayvanlarınızla fayda olmak üzere bunlar yarat yaratılmıştır buyurdu. Allahu Azze ve Celle. Ve burada müellif rahimullah'ın delil olarak gösterdiği ayetler artık bunu bile bile Allah'a ortak şirk koşmayın buyruğuyla sona ermektedir. Yani o halde ey insanlar sizleri de sizden öncekilerde yaratan yeryüzünü sizin için bir döşek göğü bir de bina yapan yukarıdan bir su indirip de onunla size bir rızık veren olmak üzere çeşitli meyveler çıkartan Rabbinize eşler koşarak Allah'a ibadet ettiğiniz gibi onlara ibadet etmeyin. Allah'ı tazim ettiğimiz gibi insanları tazim etmeyin. Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Allah'ı sevdiğiniz gibi onları sevmeyin. Çünkü böylesi aklende, şer'anda size yakışan bir şey değildir. Onun hiçbir ortağının olmadığını belirtirken, belirtirken yaratmanın, rızık vermenin ve bütün varlıkların işlerini idare etmenin onun elinde olduğunu belirterek ibadete sakın ona ortak koşmayın. Ve burada müellifin sözü naklettiği İbn Kesir rahimullah tam adı e, İmuddin İmad İmaduddin yani İmaduddin Abdülfida İsmail bin Ömer el-Kureşi el-Dimeşki meşhur hadis hafızdır İbn Ketir tefsir ve tarih arasında yazılmış büyük kitap vardır. Şeyhülislam İbn Teymiye'nin öğrencilerindendir. Vefatı ise 774 Hicri. Şam diyarındandır. Yani Suriye Şam diyarındandır. ed Ve burada müellif rahimullah devam ediyor. Diyor ki ve enva'ul ibadelleti emrallahu biha ibadetlerin çeşitleri e, çeşitleri ise Allah'ın emretmiş olduğu ibadetler mislül İslam misal veriyor. إسلام جبي والإيمان إيمان جبي إحسان جبي والإحسان ومنه الدعاء والنصر الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرجفة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذه والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كله لله تعالى والدليل قوله تعالى فإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا بير أنجك صحبة مز إيك صحبة مز ده بو الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع bunların ne manaya geldiğini burada zikre, زكرت مشتك والدليل قوله تعالى وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا Burada diyor ki İslam iman, ihsan gibi ve ibadet kapsamındaki dua, havf, reca, tevekkül, rağbe, rahbe, huşu, haşye, inabe, istihane, istihaz, istigaze, ezzebhun, nezr ve buna benzer Yüce Allah'ın emretmiş olduğu bütün çeşitleriyle, ibadet tümüyle Allah'a mahsustur. Bunun delili ise şüphesiz ki mescitler Allah'ındır, Allah'a mahsustur. O halde Allah ile birlikte hiç kimseye dua ve ibadet etmeyin. Burada İbn-i Utemin Rahimullah bunu şerh ederken müellif Rahimullah'ın hiçbir şeyi ortak koşmaksızın bir ve tek, bir ve tek olmak olarak yalnız Allah'a ibadet etmemiz gerektiğini beyan ettikten sonra bazı ibadet çeşitlerini açıklayarak şöyle demektedir. İslam, iman ve ihsan. Ve bilindiği gibi burada İslam zikredildiği zaman iman ve ihsanla zikredilir. İman ve ihsan İslam'la beraber zikredilir. Yani İslam ve iman, İslam ve iman ve ihsan diye tabir edilen bu üç husus dinin ta kendisidir. Nitekim bu Müslüm'ün Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh'ın yoruyla rivayet ettiği hadiste böylece zikredilmektedir. Ömer radıyallahu anh şöyle der. Cibril hadisine geldik. Bunu almıştık daha önce. Yine önümüze geldiği için bunu tekrar alalım. Beynema nahnu inde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zâte yevmin İz ittala aleyna raculun şedidu beyadu thiyab şedidu sevad şa'ar. Günlerden bir gün biz Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturmuşken birdenbire bembeyaz elbiseli, simsiyah saçlı ve la yura aleyhi eser sefer ve yolculuk alameti olmayan bir, üzerinde olmayan bir adam çıkı geldi. Ayrıca ve la ya'rifuhu minne ehad. İçimizden o kişiyi tanıyan hiç kimse yoktur o kişi içeri girdikten sonra hatta celese ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatü vesselamın yanında oturuverdi. Ondan sonra fe esnede rükbeteyi ila rükbeteyi onun dizleri onun dizlerine ve vada'a keffeyi ala fekideyi ve elleri onun avuklarına koyarak koyarak ve kâle ya Muhammed ve soru sormaya başladı o şahıs. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına oturduktan sonra dizleri onun dizlerine koydu. Onun, ondan sonra ellerini aleyhissalatü vesselamın ovuklarına koyarak soru sormaya başladı ve dedi ki Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ahbirni anil İslam Ey Muhammed İslam nedir bana söyler misin? Kale sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki aleyhissalatü vesselam buyurduğu gibi El İslam İslam odur ki en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah Allah'ın birliğine ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Resul olduğuna şahit etmendir. Ve tuqimes sala namazı dost doğru kılmandır. Ve tu'ti zeka zekatı hakkıyla vermendir. Ve tasumu ramadan Ramazan ayı, ayı gelince de o ayı tutmandır. Ve tehuccul beyte in istata'te ileyhi sebile. Gücün yettiyse Allah'ın evini yani Kabe'yi hac etmendir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. O şahıs soruyu aldıktan sonra dedi ki sadakt doğru söyledin. Oradaki sahabeler dediler ki قال فعجبنا له يسأله ve yusaddikuhu Aleyhisselatü Vesselam'ın Vesselam'ın etrafındaki oturan ashab dediler ki biz taaccüp ettik. Şaşırdık. Yani hem soru soruyor hem de tasdik ediyor. Ondan sonra dedi ki o soru soran şahıs فَاَخْبِرْنِ عَنِ الْا۪يمَانِ O zaman iman nedir bana söyler misin? اَخْبِرْنِ عَنِ الْا۪يمَانِ Kale dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem en tu'mine billahi ve melaiketihi. Allah'a iman etmendir. Ondan sonra ve melaiketihi, meleklerine ve kutubihi, dört kitap indirmiş olduğu kitaplara. Hangiler bunlar? Kur'an, İncil, Tevrat, Zebur. Biliyorsunuz Kur'an aleyhissalatü vesselama indirildi. İncil, İsa aleyhisselama. Zebur, Davut aleyhisselama ve Tevrat, Musa aleyhisselama indirildi ve kutubuhi ve rusulihi ve resullere vel yevmil ahiri ve tu'mine bil kaderi ayrıca din gününe inanman ve tu'mine bil kaderi ve hayrihi ve şerrihi hayır ve şerrin geldiğine ve bil e, e, e, kader ve kadere inanmandır ve hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmandır. Kale sadak. Yine adam sadak dedi. Doğru söyledin. Fe akbirni anil ihsan dedi. O zaman ihsan nedir bana söyler misin? Kale dedi ki en te'budallaha ke enneke terahu fe illem tekun terahu fe innehu yarak. İbadet ettiğin zaman öyle ibadet et ki Allah'ı görüyorcasına ibadet etmendir. Şayet sen onu görmüyorsan mutlaka o seni görüyordur buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Kale sadak. Tekrar soru soran kişi doğru söyledin dedi. Ondan sonra feakbirni anissa'a. Kıyametin ne zaman kopacağını, saatin ne zaman olduğunu bana söyler misin? Kâle, sallallahu aleyhi ve sellem mel mes'ul anha bi a'leme min sa'il. Sorulan sorandan daha bilgili, daha alim değildir. Kâle, Kale feakbirni an emaratiha soran kişi sorulara arka arkaya devam eder, e, ederek sorar ki diyor ki فَاَخْبِرْنِ عَنْ اَمَرَاتِهَا Onun alametleri nedir? Bana söyler misin? قَالَ اَنْ تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا Yani kişinin cari, cariyenin efendisini doğurmasıdır. Bunu daha önce açıklamıştık. Yine burada zikretmekte bir faydası vardır. Kişi efendisini burada nasıl doğurur? Örneğin mesela savaş alanında bir cariye esir düştü. Ve o cariyeyle o melik, o kral, o devlet başkanı onunla evlendi. O cariyeden olacak kız annesinin efendisi oluyor. En telidel emetu rabbete işte böyle onun telidel emetu rabbete hükmü ey onun annesinin e, efendisi oluyor. Çünkü o kız hür, hür ve özgür oluyor. Annesi ise cariye. Bu şekilde böyle annesinin efendisi oluyor. Entelidel emetu rabbeteha. Ve enterel hufâtel urâtel alâte ri'â eşyâ yetetâvalûne fil bunyan. Yarı çıplak ayak yarı ayak çıplak kişilerin bina yarışında bina yapma yarışında görmendir buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. يَتَطَاوَلُونَ fil الْبُنْيَانِ يَتَطَاوَلُونَ fil bunyan. Uzun binalarla yaptıklarında yarıştıklarını görmendir buyurdu. قَالَ ثُمَّنْ talak. Ondan sonra dedi ki ondan sonra bu soruları sorduktan sonra çekti gitti. فَلَبَثْتُ مَلِيًّا Biraz bekledikten sonra ثُمَّ قَالَ لِي يَا عُمَرْ Sonra Ömer radıyallahu dedi ki aleyhissalatü vesselam bana seslendi ki dedi ki ey Ömer etedri menis sail bu soru soran bembeyaz elbiseli simsiyah saçlı gelip de yanımda oturup ve soru soran kişi kimdir bilir misin ey Ömer? Dedim ki fekultu Allahu ve Resuluhu a'lem. Allah ve Resulü en iyi bilir, bilendir. Kale aleyhissalatü vesselam fe innehu Cibril atakum yuallimukum dinikum. O Cibril'dir. Size dininizi öğretmeye geldi buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. <clears throat> Böylelikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususların dinin ta kendisi olduğunu belirtmiştir. Çünkü bu hususlar dinin tamamını içertmektedir. Müellifin rahimullah'ın ifadelerinden de anlaşıldığı gibi sözü edilen ve edilmeyen bütün çeşitleriyle ibadet yalnız da Yüce Allah'ın hakkıdır. Ona hiçbir kimse ortak koşulmaksızın sadece ona yöneltilir. Bunların Allah'tan başkasına yöneltilmesi helal değildir. Ve burada müellif diyor ki müellif burada dediğimiz zaman yani bu kitabın müellifi ey Şeyhül İslam Muhammed İbni Abdülvehhab. Şerh dediğimiz zaman İbn-i Rahimullah'ın tevil etmiş olduğu, yorum yapmış olduğu, bunun tefsir etmiş olduğu bölümdür. Şerh İbn-i mesela metin burada deniliyor. Metin demek ey müellif يعني محمد مح... شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب ده مكتدر اما شرح ده لدي زمان بو كتاب الشرح ده يورم يابان تأليف ده آه، تأويل ده شهستر يعني ابن عثيمين رحمه الله رحمة الله عليهم أجمعين ديورك برده مؤلف رحمه الله فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك Her kim ibadetten herhangi bir şeyi Allah'tan başkasına yöneltirse o artık müşriktir ve kafirdir. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسبه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون ve burada tabii ki ehli sünnet alimleri bir insanı tekfir edebilmek için çeşit çeşit maddeler koymuşlardır. Ve bunları sünnetten Kur'an-ı Kerim ve sünnetten almışlardır. Mesela insanı örneğin burada فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللّٰهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ وَكَافِرٌ Her kim ibadetten herhangi bir şeyi Allah'tan başkasına yöneltirse mesela kurban kesiyor. Allah'tan başkasına kurban kesiyor. Allah'tan başkasından medet umuyor. Allah'tan başkasından yardım diliyor. Allah'tan başkasından istiyor. Bu nedir? Zahiren bu kafirdir. Ama sen gidip ona sen kafirsin diyebilir misin? Ehli sünnet alimler diyorlar ki hayır. O zahiren kafirdir ama batinen biz bilmiyoruz. O adam cahil olabilir veyahut da birisini taklit etmiş olabilir, tevil yapmış olabilir. Efendime söyleyeyim, ee, e, veyahut da e, ikametül hüccü edilmemiş olabilir kendisine. Burada ne yapıyor? Yedi şart sayıyorlar. E bize düşen görev nedir burada? O kişiye hemen sen kafirsin değil de o kişiye gidip anlatacaksın. Bak senin yapmış olduğun fiil bu ayetlere, bu hadislere göre küfürdür. Bak yapma, etme denilir. Buna rağmen adam bütün bu ona sunmuş olmuş olduğu hadisleri, ayetleri reddederek der ki sana kardeşim bu konuyla ne kadar ayet olursa olsun, ne kadar hadis olursa olsun ben bu görüşteyim ve bu inancımdan vazgeçmiyorum ve bu inancımda kalacağım derse işte o zaman kafir olacaksa olsun gitsin demiştir ki. Ama hemen sen sen kafirsin, sen zındı, sen bu, şu, şusun busun o ne demek? Doğru değildir diyemezsin diyor ehli sünnet alimleri. Adam cahil olabilir. Ona gidip anlatmayacak mısın? Emir bil ma'ruf ve nehyi münker niçin indirildi? Bunun için değil mi? Adam cahil olabilir. Veyahut da bir, birisini taklit, taklit etmiş olabilir. Ve ona ikametil hücce edilmemiş olabilir. Bu mesela ikametil hücce kim yapar? Alimler yapar. Er-rasihune fil ilmi olan alimler yapar. Sıradan bir insan yapamaz. Adam iki ayet bir hadis biliyor. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Her kim Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen kafirlerin ta kendisidir ayetini getirerek insanları kılıçsallar gibi tekfir ediyor. Bu nedir? Bu cehaletin ta kendisidir. Bir ayeti alıp da bir hüküm çıkaramazsın. O da avam insanlar değil. avam tabakasındaki olan insanlar değil, hüküm çıkaran, yetki sahibi olan insanlar, er-rasihune fil ilmi dediğimiz olan insanlar alimlerdir, kadılardır, hakimlerdir. Şeriat ülkesinde yaşayıp da alimler ve kadılardır bu hükmü veren. Kadı veyahut da alim o şahsı çağırır, soru cevap bir şekliyle o kişiyle alıp verir. Ve ondan sonra soru cevap bir şekliyle yaptıktan sonra adam adam illa dönmüyor ise gene hakim onu ne yapamaz? Kısas uygulayamaz. Mahkemetül kübraya en son mahkemeye ne yapar? Davayı ulaştırır. Çok mühim bir meseledir. Adam iki hadis biliyor, üç hadis biliyor, bir ayet getiriyor, insanları tekfir ediyor. Rabbim bu insanların şerlerinden korusun. Rabbim bu insanların şerlerinden korusun. فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللّٰهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ işte burada nedir? Her kim ibadetten herhangi bir şey Allah'tan başkasına yönelirse artık müşriktir. İşte onlar ne yapıyor? Böyle cımbızdan bu sözleri alıp insanları tekfir ediyorlar. Bir insan dinini öğrenecekse kendi nefsinden, hevasından yorum yapmaması lazım. Ya ehli sünnet alimleri onun kitaplarını okuyarak onun sözleriyle onların fetvalarını okuyarak, onlardan öğrenerek ancak böyle dini yaşar. Çünkü el ulema varasetül enbiya alimler peygamberlerin varisleridir. Çok önemli bir meseledir. Evet. Şunu da alalım. Sayfa bakalım. Şunu da alalım. Ondan sonra bir dahaki bölüme geçeriz inşallah. Diyor ki burada müellif rahimullah'ın burada İbn-i Üteymir rahimullah bunu şerh ederken diyor ki müellif rahimullah'ın ibadet çeşitlerinin bir bölümünü söz konusu etmekte ve bunlardan herhangi birinin Allah'tan başkasına yöneltmenin müşrik ve kafir olabileceğini zikretmektedir. Bunun delili ise gel kızım gel. Gel oku. Gel. Bunun delili ise وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا شوف هسيسكي مسجد لله هندر و ده الله إلى birlikte hiç kimseye hiçbir kimseye dua etmeyin bu ayette de ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسبه عند ربه إنه لا يفلح الكافرين Kim buna dair hiçbir delil bulunmaksızın Allah ile birlikte başka bir ilah, dua, ibadet ederse onun hesabı ancak Rabbinin katındadır. Kafirler hiç şüphesiz felaha ermezler buyurdu Celle Celaluhu. Hâde vallahu a'lem ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Subhanekallahumma ve bihamdik. Şedü en la ilahe illallah. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برضاك إن شاء الله الدعاء مخ العبادة دي هذه مستن ألرك قلدهم زيادة إن شاء الله دعام دجاز هيدا خير النساء الحمد لله هيدا يكسك سك يكسك سك هيدا دعام دجاز Maşallah maşallah. Haydi selam tamam haydi. Selam aleyküm ve rahmetullah berekatuhu. <laughs> Maşallah. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.